ez eta bai hiugarren aldikotz bekaturos LGBTQIA plus komunitatien sustenguz egiten den festibala ataratzen date. Eran behar da egunaldia gehoz eta rakasta dela igan zazpiehun bat jente juliantu behitzen. Sedia nola hasi zen justuki kuntatu deikie Marianik juri eta maider hoki antola zalek. Ebe lehena hot zuzun? <laughs> Ez bai, badizi, eh, ordin, hiualiz hoi anturatzen dugula, eta lehenin, horzuzun sortu azkenin uh, altxareli kabarre, eta guai, uh, eh, ezagutzen duzien. Eta ondokurtin, urtin, uh, bat, Beste urratx bat ez, eh, kanpoa eh, karikali bat antolatzez, ataratzeko kariketan, eta izi garruntxik eh, eta aur tene bat beste sorprejaik. Nahi, gini zuen kanpo kanpoa antolatu besta hoi, duzu, bekan edo sekulan vajartinu plazan ezaik izan zen gehi bat, eta dira bi urte lehen lehen besta hoi anturatxik inizun, eta hor hiu gehen adukezio ordin atarratzen e, eh, e, eh, trinketin prefostako gynin, prefostal kartian gynin. Zendako halako egin baten anturatzia galtatu diogu maider hoki prefostako kidiai. Be ego idu zikus importan dela jale e, eh, sibeun eta gubizigien gynin, plazen hartzia, kariken hartzia, ageraztia horro saldun eh, homofobia edo LGBT-fobiaen kontre eta argiki agertzia sustengu hoi eta ebaie agertzia ez gela ados badirai tagak eh, homofobo murietan, badirai trufa homofoboak, gu egunostako bizian eh, gu ingu jandien gaisa hoikoen kontre gela argiki agertzia bai eta beste alde batetik importantziku zue bai eh, gune segur baten eh, eskentzia egun aldi hortan, bon, protokola bat antolatu dizugu haitzinek urtetan, aurten arra antolatuko dizugu eta ez duzu jenten uh, eh, epantzatzeko protokola hoi mena bai uh, jentik jinditin egun aldi horta bestitu nahi dien bezala, nahi dien bezala, oso libreki Igan urtean plantatu zian agotarzunen karrika inguia berize eginen da, bena ebai bertso bingo bazkaia, madia iestaran eta aira aizpuroa bertsula Gaian programa abeatxadate date ebai, amoru pneumatikoak dantza performantzia ekin, gauak elektrotu, aldia ekin, Altsaleli Show, Albina Stardust, Konzertziak, Mairu eta Petra Komet DJ ekin. Egun alditik hatago ehitz pentsatu ditu aldi hontan, Marianik Juri. Urtoz esiatzen dizu gaminemate galtoskazia, gehi hoi gure ginoztakun eta Be, lehen urratxa zuzun uh, eh, karrikalat uh, elkitzia, desfile horrekin, eta horra egintutzen, guan ohurunak juiteko zentako ez juitia, sibeoko uh, elkarten um, ikustea, Gehi hoi haipatuik izan da dina mini bat eginoztak unki rolan edo zuinahi elkartetan. O ikentitzuk uh, proposamen zumait, adibidez kirolan uh, homoseksualitatiaz gehi Uh, eta mendikotako rugbitaliak antolatzen dizu Barkos ebizi alkartiaekin uh, gaialdi bat hamasazpian eh, hama zazpian hor, justokin film bat um, iganaziko dizi ez tabaida batek, bat gehi horren aipatzeko homoseksualitatea rugbian, entzuten baita, e, profesionalki gehi eta habo gehi hoi aipatuk dira, ordin important e, zikusen horren aipatzia. Besteik badik ez feministak e, antoratuk beste sinema aldi bat hor, aldiz trans identitateaz e, Aipatzeko uh, psikologo batekin, beste film bat ikanaztez 20.000 espez da behi, daitzen dena. Beste film bat uan uh, eh, maoleko zineman ebai, ikanaziko dizugu, daitzen dena pedal rural eta horbe be, guege jangutut, hor hor xantza animala dizugu, zenta film egiria hurra behitzaiku, orkestea. Dokumental bat duzu eta um, mm, elkiberi duzu, ordin... Eh, Ami batzuk entzik uh, an avant-première. Filme gile hoi uh, shibotarra duzu, uh, heben handituz be hamar urta hartino. Ordin uh, haie importazioz uh, horren aurkestia be guaitzinin, ordin dene ustez uh, memento oso enterizgarri eta hunkigar dukezu. Antolakuntza gaitza delakoz eta eginaldia izinago ezer joi untsa igaiteko, laguntza lentako izen emaitiak kasik dutie, interesatuk balinbazide prefosta alkarteko xare sozialetat filantzitaie.